с 24 февраля 2022 года в связи с вторжением России в Украину и начатой войной, после бомбежек городов и убийством мирных жителей. Дальнейшее чтение на русском языке считаю неприемлемым. Глава 14. Понеділок, 28 серпня. Мартін і Стефан пили чай в кімнаті відпочинку Палм Лонж в Гранд Отелі в Мітчестері. Не занадто велика удача жити тут, прийшли вони до висновку. Побудований в розкішні роки правління королеви Вікторії і перебудований в не менш багатий післявоєнний період, Гранд Готель, як і сам Мітчестер, переживав зараз не кращі дні. Декоративна ліпнина перепалася – штукатурка місцями обсипалася, барвисті пано потьмяніли. Просторе приміщення, призначене для відпочинку і проведення часу процвітаючих бізнесменів, нині було порожнє, і рідкісні голоси, що звучали в нім, народжували гучну луну. Принаймні, зараз ділове співтовариство в готелі представляли лише два похмурих іногородніх торгових агента Розмовляючи їх впівголосу про неможливість розвитку якого-небудь бізнесу в Мічестері. Вони та ще Мартін і Стефаном були єдиними відвідувачами величезної гостиної. Дуже сумовите місце ти не знаходиш, довідався Мартін. Він вимовив цю фразу кілька разів, відколи вони в другій половині дня в'їхали в місто і минули безліч фабричних кварталів, що вражали своєю тишею і занедбаністю. Цього разу Стефан нічого не відповів. Він вивчав місцевий телефонний довідник і незабаром підняв руку, покликавши офіціанта. Де знаходиться Хорблемур? запитав його Стефан. Вам доведеться проїхати дві милі на південь від міста, сер, послідувала відповідь. Можна сказати, що це в предмісті, сер, але туди можна добратися на трамвай. Там чи що живе цей хлопець, довідався Мартін. Схоже на те, принаймні ні телефону, ні адреси його офісу в цьому довіднику немає. Ми проїздили цей самий Хорблий Мур, коли в'їжджали в місто, вимовив Мартін. По-моєму, цей квартал знаходиться там, де починаються трамвайні колії, забудований непоганими, хоча й маленькими будиночками, садками і гаражами. Знаєш, Стів, щось мені не подобається, що цей тип живе в передмісті. Навряд чи він джентльмен і наповнений бажанням розмовляти з незнайомцями. По мені будинок джентльмена це як мінімум особняк. Мій будинок, моя фортеця, так здається, говорять. Про це, на жаль, не без сарказму додав він. Умова бажана, але не завжди здійснима. Можливо, ти прав, і наш хлопець дійно похмурий, неговіркий тип. Такі, на мій погляд, найтвердіші горішки для детективів будь-якого рівня. Не те, що для любителів на зразок нас, але нічого не поробиш. Серйозно, стів, гмикнув Мартін. Може, варто викликати його з будинку, запросити в паб і поговорити там? Я б хотів, Мартін, холодно сказав Стів, щоб ти припинив говорити дурниці і не заважав мені думати. Мартів зняв окуляри і деякий час протирав скельця хусткою. Я знаю, що ти вважаєш мене базікою і телепнем, вимовив він. Але про те. Що ти все-таки думаєш з приводу моєї пропозиції? Нічого не думаю. Чесно кажучи, взагалі не знаю, що робити, буркнув Стефан. Ото й воно. Ні ти, ні я не маємо ані найменшого представлення, як підступитися до нашого хлопця. Ми приїхали в цю діру, яку я вважаю сумовитою, тому що так нам веліла Анна. Але вона не сказала нам, що робити. І ось ми сидимо тут і ставимо це питання. Але доки ні до якого висновку не дійшли. По-моєму, ти повторюєшся, Мартін. Спеціально для тебе, Стів, оскільки ти зустрічаєш у багнети все, про що б я не говорив, навіть якщо це щось стоїть. Ну, та гаразд, ну ось ми тут. Звичайно, ми можемо хитатися по Митчестеру, поки не наштовхнемося випадково на цього Парсонса і під яким-небудь надуманим приводом не познайомимося з ним. Але на це може піти вічність. Правда, пару разів нам повезло, та й твою вчорашню поїздку у Брайтон теж безуспішною не назвеш. Так що можемо продовжувати розраховувати на вдачу. Але не буде ж вона тривати вічно, чи не так? До речі, дозволь мені теж погортати цей довідник. Стефан передав йому книгу. Окрім назви кварталу Хорби Мур, ти там нічого про Парсонса не знайдеш, помітив він. Але я збираюся пошукати його ім'я ще подекуди. Між тим Мартін погортав довідник, заглянув в розділ, що цікавив його, і закрив товстий том. Піду я подихатиму трохи свіжим повітрям сказав він. Піди подихай, з іронією кинув Стефан. Упевнений, тобі сподобається. Незважаючи на кризу, тут все ще працюють дві або три шкіряні майстерні, причому недалеко від готелю. Це я теж вичитав довіднику. Мартін вийшов, і Стефан, принаймні на півгодини, залишився наодинці. Він згаяв цей час на читання путівника по Мітчестеру, виданого комерційною палатою міста. Довідник був надрукований два роки тому, але за текстом відчувалося, що його творцям вже тоді довелося докласти немало зусиль, щоб список працюючих підприємств виглядав хоч трохи переконливо. Зараз більшість з них не діяла, проте деяку корисну інформацію знайти в довіднику було можна. Він переглядав якраз останні сторінки, коли у вітальню повернувся натхнений Мартін. Це удача, мій хлопчик, вигукнув він, як тільки увійшов. Ти де взагалі був? В консервативному клубі на Хай-стріт, що поряд з міським ринком. Якщо пам'ятаєш, Парсон списав в Пенбері саме з цього клубу. Звичайно, пам'ятаю. Ну так от я опізнав дещо важливе. Парсонс є секретарем міської консервативної асоціації. Давно вже наречений Анни і його майбутній родич так не радував Стефана, особливо враховуючи той факт, що для продовження розслідування їм явно бракувало корисної інформації про Парсонса. Правда? Так, я знаю. Ще він якийсь там олдермен принаймні був таким два роки тому. На обличчі Мартіна проступило розочароване вираження, чого, власне, Стефан і домагався. Звідки відомості? довідався Мартін. З цієї ось книги, вимовив Стефан, ткнувши пальцем в путівник, що лежав на столі. на мій погляд, читання довідників куди зручніший спосіб отримувати інформацію, аніж бігати, висунувши язик по незнайомому місту і ставити різні питання, залучаючи до себе увагу. Прошу вибачити і таке інше, пробормотів Мартін. Але мені ніяких питань ставити не довелося. І ще, коли я говорив про удачу, я не це мав на увазі. Сьогодні увечері в цьому самому клубі відбудуться збори. І про збори, і про Парсонса я прочитав в оголошенні, що висіло на стіні клубу. Щось я не дуже розумію, в чому тут удача, сказав Стефан. Та у зборах же. Вірніше, не у зборах, а у мітингу. Але я особливої різниці тут не бачу. Цей мітинг буде присвячений висуненню або вшановуванню якогось консервативного кандидата, тому вхід вільний. Інакше кажучи, запрошуються усі ті, що бажають. Прочитавши це, я подумав, що ми теж можемо туди піти. Ти дійсно пропонуєш нам відправитися на політичний мітинг. Але що в цьому такого? Ти ж ходив учора в церкву, чи не так? Між іншим, цей мітинг може виявитися не таким же і нудним, чого ти, можливо, побоюєшся. Між іншим, я сам консерватор і усі повинні голосувати за них, якщо бажають процвітання своїй країні. Втім, я відвалікся. Хіба ти не розумієш, що на мітингу може бути присутнім Парсонс як секретар усього цього шоу, і ми зможемо його як слід розгледіти? Щось в цьому є, вимушений був визнати Стефан. Чесно кажучи, не бачу особливої користі від нашої присутності на зборах, де ми просто дивитимемося на цього типа. Але потрібно ж нам якось провести залишок дня в цьому богом забутому місті. Так коли, говориш, цей мітинг починається? О вісім вечора. Час, звичайно, не занадто зручний, але я дуже сподіваюся, що хлопці по такому випадку пообідають раніше, щоб потім не відволікатися. Ми зуміємо туди прорватися, чи не так? І ще одно. Можливо, нам доведеться сидіти серед червоних, оскільки безробіття в місті страшне.